บุ๊กทูยี่สิบห้าชูกูเฟมชูกูเฟมในเมืองสตอดันอ i สตอดันดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟ jag vill till stationen Jag vill till stationen. ดิฉันต้องการไปที่สนามบิน Jag vill till flygplatsen. Jag vill till flygplatsen. ดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมือง Jag vill till centrum. Jag vill till centrum. ดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะ Hur kommer jag till stationen? Hur kommer jag till stationen? ดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ Hur kommer jag till flygplatsen? Hur kommer jag till flygplatsen? ดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะ Hur kommer jag till centrum? Hur kommer jag till centrum? ดิฉันต้องการแท็กซี่ Jag behöver en taxi. Jag behöver en taxi. ดิฉันต้องการแผนที่เมือง Jag behöver en stadskarta. Jag behöver en stadskarta. ดิฉันต้องการโรงแรม Jag behöver ett hotell. Jag behöver ett hotell. ดิฉันต้องการเช่ารถยนต์ Jag skulle vilja hyra en bil. Jag skulle vilja hyra en bil. นี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะ Här är mitt kontokort. Här är mitt kontokort. นี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะ Här är mitt körkort. Här är mitt körkort. ในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะ Vad finns det att se i stan? Vad finns det att se i staden? คุณไปเมืองเก่าสิคะ Gå i Gamla stan. Gå i Gamla stan. คุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะ Ta en rundtur genom stan. Ta en rundtur genom staden. คุณไปที่ท่าเรือสิคะ Gå till hamnen. Gå till hamnen.